แนะนำบทยาซีน บทยาซีนเป็นบทมักกิยามี 83โอกาสที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสำคัญที่เป็นหลักการสามเรื่อง คือการศรัทธา การฟื้นคืนชีพ และการชุมนุมบทนี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอัลกุรอานถึงความถูกต้องขององค์การและความจริงแห่งสารของมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม และได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกูเรช มักกะ ซึ่งได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขต และปฏิเสธการเป็นศาสนาทูตของมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมแต่นั้นการลงโทษของลอจึงควรแก่พวกเขา บทนี้ได้นำเอาเรื่องราวของชาวเมืองอันตอกียะซึ่งได้ปฏิเสธศรัทธามากล่าวไว้ เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธองค์การและสารแห่งพระผู้เป็นเจ้า บทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาผู้หนึ่ง คือ ฮาบีบุนนัดยาดซึ่งเขาได้สั่งสอนกลุ่มชนของเขา แล้วกลุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขา อัลลอฮ์จึงทรงให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ และพระองค์ไม่ได้ประวิงเวลาให้แก่บรรดาอาจยากรเหล่านั้น พระองค์ทรงฆ่าชีวิตของพวกเขาด้วยเสียงกำมนาดจนพินาศย่อยยับ บทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพ และความเป็นเอกภาพในจักรวาลอันน่าประหลาดนี้ เริ่มด้วยภาพลักษณ์ของแผ่นดินที่แห้งแล้งได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีก ภาพลักษณ์ของกลางคืนเมื่อกลางวันได้ผ่านพ้นไป จนกลายเป็นมืดมิด ภาพลักษณ์ของดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าที่หมุนโคจรไปด้วยเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์ภาพลักษณ์ของดวงจันทร์ที่โคจรไปตามจักรราศีของมัน ภาพลักษณ์ของพิภพที่บรรทุกลูกหลานของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่ง บทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะและความน่ากลัวของมัน กล่าวถึงการเป่าสังแห่งวันฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมซึ่งมนุษย์จอบมาจากสุสาน กล่าวถึงชาวนรกและชาวสวรรค์ และการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับบรรดาอายากรในวันอันน่าหวาดกลัวนั้นจนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่มีความสุขจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวร และบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ ก็จะลงไปอยู่ในนรกยานนำอย่างถาวรบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเรื่องสำคัญ คือเรื่องการฟื้นคืนชีพ พร้อมกับได้มีหลักฐานมายืนยันว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาซี والقرآن الحكيم ยาซีนขอสาบานด้วยคำเพียอัลกุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมอินนักลมินัลมุสลีนอาลาซิรอติมุสตกีมแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาอย่างแน่นอน เป็นผู้อยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรง อัลกุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่ง ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون โดยแน่นอนประกาศสิทธิ์ได้เป็นที่สมจริงแล้ว แก่พวกเขาส่วนมาก เพราะพวกเขาไม่ศรัทธาอินนาจัลนาฟีอานาคิฮิมอัลลาลันฟะฮิยอิลัลอัซกานฟะฮุมมุกมะฮูนแท้จริงเราได้พันธนาการที่คอของพวกเขา มันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขา ดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเงยขึ้นและเราได้ทำเครื่องกีดขวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขา และเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างมิดชิดดังนั้นพวกเขาจึงมอง ไม่เห็น และมีผลเท่ากันแก่พวกเขา เจ้าจะตักเตือนพวกเขา หรือไม่ก็ตาม พวกเขาก็จะไม่ศรัทธาอินนามะตุนิรมันตบะอัิกรวะชิยรรห์มานบิลกอยบ ถ้าจริงเจ้าเพียงแต่ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตาม ข้อตักเตือนเท่านั้น และเขาเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับ ดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันมีเกียรติเถิดอินนานะห์นุนุฮีลมาวตาวะนักตุบมากัดดมูวะอาซารหุม ถ้าจริงเราเป็นผู้ให้คนตายกลับมีชีวิตขึ้น และเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้แต่ก่อน และร่องรอยของพวกเขาและทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดเจน و และเจ้าจงเล่าเรื่องชาวเมืองอันตอกียะแก่พวกเขา เมื่อมีศาสนาทูตมายังเมืองนั้นเ มื่อเราส่งศาสนาทูตสองคนไปยังพวกเขา พวกเขาได้ปฏิเสธเขาทั้งสอง ดังนั้นเราอัลลอฮ์จึงได้เพิ่มพลังด้วยการส่งศาสนาทูตคนที่สาม และพวกเขาบรรดาศาสนาทูตได้กล่าวว่า แท้จริงพวกเราถูกส่งมายังพวกเจ้าแล้ววา พวกเขากล่าวว่า พวกท่านไม่ใช่ใครอื่น นอกจากเป็นสามัญเช่นเดียวกับพวกเรา และพระผู้ทรงกรุณาไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมา พวกท่านไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากกล่าวเท็จพวกเขาบรรดาศาสนาทูตกล่าวว่า พระผู้บานของเราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังพวกเจ้าอย่างแน่นอนและไม่มีหน้าที่อื่นใดแก่พวกเรานอกจากการประกาศเชิญชวนอันชัดแจ้งเท่านั้น لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถือเป็นลางร้ายต่อพวกท่าน หากพวกท่านไม่ยอมหยุดยัง้งเราจะหินคว้างพวกท่านจนตาย และแน่นอนการลงโทษอันเจ็บปวดจากพวกเราจะประสบแก่พวกท่าน معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون พวกเขาบรรดาศาสนทูตกล่าวว่าลางร้ายของพวกเจ้า เพราะพวกเจ้าเอง พวกเจ้าได้ถูกตักเตือนมาก่อนแล้วมิใช่หรือ กล่าวดอกพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนต่างหากล ج และมีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่งเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน จงปฏิบัติตามบรรดาศาสนาทูตเหล่านี้เถิดพวกเจ้าจงปฏิบัติตามผู้ที่ไม่ได้เรียกร้องรางวัลใดๆ จากพวกเจ้า และพวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และทำไมเล่าฉันจะไม่เคารพพักดีผู้ทรงบังเกิดฉัน และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอ لا ت غ ن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ฉันยึดถือพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์กระนั้นเนื้อ หากพระผู้ทรงกรุณา ทรงประสงค์ จะก่อความทุกข์ยากแก่ฉัน การขอความช่วยเหลือของพวกเขา จะไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ฉัน และพวกเขาก็จะช่วยฉันรอดพ้นจากการลงโทษไปไม่ได้อินนี แท้จริง เมื่อนั้นฉันอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งแท้จริง ฉันศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเชื่อฟังฉันสิมีเสียงกล่าวว่า จงเข้าไปในสวนสวรรค์เถิด เขากล่าวว่า โอ้มาดว่ากลุ่มชนของฉันได้รู้ถึงสภาพของฉันถึงการที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีเกียรติ และเราไม่ได้ส่งไพร่พลลงมาจากฟ้าฟ้าแก่กลุ่มชนของเขาหลังจากเขาและเราก็ไม่ใช่ผู้ส่งเขาลงมาถ้าหากมันเป็นเพยงแค่ฟ้องเดียวแล้วพวกเขาก มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสียงกัปนาตเพียงครั้งเดียว แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับสนิทโออาอนิอนโอ้อนิจจาปวงเบาไม่มีศาสนาทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เย้ยหยันเขา ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون พวกเขาไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่า กี่ศตวรรษมาแล้วก่อนหน้าพวกเขา เราได้ทำลายโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้กลับมาอย่างพวกเขาเลย และแต่ละคนในพวกเขาทั้งหมดจะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเราในวันพรโลกและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินที่แห้งแล้งนั้น เราได้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมา และเราได้นำเมล็ดพืชออกมาจากมัน ซึ่งส่วนหนึ่งจากเมล็ดพืชนั้นพวกเขาใช้รับประทานและเราได้ทำให้แผ่นดินนั้นมีเรือกสวนมากมาย จากอินทผลัมและองุ่น และเราได้ทำให้มีตาน้ำในนั้น เพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้ของมัน และจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้กระทำมันขึ้น แล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณกระนั้นหรือ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่ จากสิ่งที่แผ่นดินได้มันงอกเงยขึ้นมา และจากตัวของพวกเขาเอง และจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือกลางคืน เราได้ถอนกลางวันออกจากมัน และพวกเขาก็อยู่ในความมืด และดวงอาทิตย์จะโคจรตามวิถีของมัน นั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงรอบรู้ และดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่ง จนกระทั่งมันได้กลายมาเป็นเช่นกิ่งอินทผลัมแห้งดวงอาทิตย์ก็จะไม่ได้รับอนุมัติแก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวัน และทั้งหมดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ในจักราศีและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือเราได้บรรทุกลูกหลานของพวกเขาไว้ในเรือจนเต็มและเราได้สร้างกำนองเดียวกันนี้ แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้ขับขี่ และถ้าเราประสงค์เราก็จะจมพวกเขาเสีย และจะไม่มีผู้ตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่เขา และพวกเขาก็จะไม่ถูกช่วยให้รอดพ้นจากการจมน้ำตายด้วยเว้นแต่ด้วยความเมตตาจากเราและความเพลิดเพลินชั่วระยะหนึ่ง وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون และเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า จงระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเจ้า และสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาและ และไม่มีสัญญาณใด ๆ ในบรรดาสัญญาณของพระผู้อภิบาลของพวกเขา ได้มาอย่างพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้แก่สัญญาณนั้นๆและ และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า จงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า เราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ ก็จะให้อาหารแก่เขากระนั้นเนื้อพวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจาก อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้น หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดเลย นอกจากเสียงกำบนาดเพียงครั้งเดียว ซึ่งจังชีวิตพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ และพวกเขาก็จะไม่สามารถสั่งเสียอะไร และพวกเขาก็ไม่ทันจะกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาได้ และสังก็จะถูกเป่าขึ้น ทันใดนั้นพวกเขาก็จะออกจากหลุมฝังศพแล้วพวกเขาก็จะรีบรุดไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่ประสบแก่เราใครเล่าที่ทำให้เราฟื้นจากที่นอนของเรา ในกุโบสจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาได้ทรงสัญญาไว้ และบรรดารอซูลได้กล่าวสมจริงแล้วอินกานตอิลลาซฮะซันวาฮิดะตันฟะอิาฮุมจมีอุลลดัยนามุฮรูนไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกำมนาเพียงครั้งเดียว ทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเรา اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ในวันนั้นไม่มีชีวิตใดจะถูกอายุติธรรมแต่ประการใด และพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้อินนอัศฮาบัลจันนติลยวมฟีชุกลินฟาคิฮูน ท้จริงแล้ววันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญพวกเขาและผู้ครองของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงา นอนเอกขเนกอยู่บนเก้าอี้หนุนสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้ และสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ ความสันติ ซึ่งเป็นพระดำรัสหนึ่ง จากพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาเสมอโอบรรดาอาญากรทั้งหลาย วันนี้พวกเจ้าจงถอยห่างออกไปให้พ้นอัลัมอะฮัดอิลัยคุมยาบนีอาดัมอัลลาตะบุดุชชัยตอนอินนะฮูละคุมอดูมมุบีนข้าไม่ได้สัญญาแก่พวกเจ้าดอกหรือ โอ้ลูกหลานของอาดัมว่า พวกเจ้าอย่าได้เคารพบบูชาชัยตอนมารว้าย ท้จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า และพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อข้า นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง และโดยแน่นอนมันได้ทำให้กลุ่มชนจำนวนมากของพวกเจ้าหลงทางทำไมพวกเจ้าจึงไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควรละ่ะ هذه جهنم التي كنتم توعدون นี่คือนรกยานนำซึ่งพวกเจ้าถูกสัญญาไว้วันนี้พวกเจ้าจะได้เข้าไปลิ้มรสมันเนื่องจากพวกเจ้าปฏิเสธวันนี้

และหากเราประสงค์เราก็จะทำให้ตาของพวกเขาบอด และพวกเขาก็จะคลำหาทาง แต่พวกเขาจะเห็นได้อย่างไรและหากเราประสงค์เราก็จะแปลงรูปของพวกเขาให้อยู่กับที่ของพวกเขา และพวกเขาก็จะไม่อาจไปข้างหน้าได้ และก็ไม่อาจจะถอยกลับไปได้ และผู้ใดที่เราให้เขามีอายุยืนนาน เราจะกลับคืนสู่สภาพเมื่อตอนแรกเกิด และพวกเขาไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควรบ้างหรอกหรือ เราไม่ได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขา และไม่เหมาะสมแก่เขาที่จะเป็นกวีคำพีนี้ไม่ใช่อื่นใดเลย นอกจากเป็นข้อตักเตือนและเป็นคำพีอันชัดแจ้ง

และพวกเขาไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่า เราได้สร้างปศุสัตว์ขึ้นมา เพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้น แล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมันแต่เราได้ทำให้พวกมันยอมจำนวนแก่พวกเขาดังนั้นบางชนิดมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขา และบางชนิดพวกเขาก็ใช้กินเป็นอาหารและในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากมาย และมีเครื่องดื่มสำหรับพวกเขา และพวกเขาจะยังไม่ขอขอบคุณอีก และพวกเขาได้ยึดถือเอาพระเจ้าหลายองค์เป็นที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์หวังว่าพวกเขาจะรับความช่วยเหลือจากมันพวกมันไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ พวกเขาจะถูกนำมาปรากฏตัวเป็นกลุ่มๆเพื่อพวกมัน فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ดังนั้น อย่าได้คำพูดของเขาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าแท้จริง เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين มนุษย์ ไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่า เราได้บังเกิดพวกเขามาจากน้ำอสุจิแล้วเขาก็ได้เป็นคู่ปรปักตัวชะกา وضرب لنا مثلا ونسي خلقه และเขาได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบแก่เราและเขาได้ลืมต้นกำเนิดของเขา เขากล่าวว่า ใครเล่าจะทำให้กระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีก ในเมื่อมันเป็นผุยผงไปแล้วกาวะฮุวะบิคุลลิคลกินอาลีม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพระผู้ทรงให้กำเนิดมันครั้งแรก ย่อมจะทรงให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีก และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้การบังเกิดทุกสิ่งผู้ทรงทำให้มีไฟสำหรับพวกเจ้าจากต้นไม้เขียวสด แล้วพวกเจ้าก็ได้จุดมันจากเชื้อเพลิงนั้น พระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะไม่สามารถสร้างเช่นเดียวกับพวกเขากระนั้นหรือ แน่นอน และพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงรอบรู้อินนามะอัมรุฮูอิดะอาราดชัยอันอัยยกูลละอัยยกูลละหูคุนฟยกูนแท้จริงพระบัญชาของพระองค์เมื่อทรงประสงค์สิ่งใด พระองค์ก็จะทรงตรัสแก่มันว่า จงเป็น แล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา ดังนั้น มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ ซึ่งด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ มีอำนาจเหนือทุกสิ่ง และอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป